פרק ג' הוי עיר דמים, כולך כחש, פרק מלאה לא ימיש טרף. כל שוט וכל רעש אופן, וסוס דוהר ומרכבה מרקדה. פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית, ורוב חלל וכובד פגר, ואין קצה לגבייה וכשלו בגווייתם. מרוב זנוני זונה טובת חן, בעלת כשפים, המוכרת גויים בזנוניה ומשפחות בכשפיה. הנני אלייך נאום אדוני צבאות, וגילתי שולייך על פנייך, והראיתי גויים מערך וממלכות כלונך. והשלכתי עלייך שיקוצים, וניבלתיך, ושמתיך כרועי. והיה כל רועייך ידוד ממך, ואמר, שודדה ננבה, מי ינוד לה? מאין אבקש מנחמים לך? התתבי מינו עמון, היושבה ביאורים, מים סביב לה, אשר חיל ים מים חומתה, כוש עצמה ומצרים ואין קצה, פוט ולווים היו בעזרתך. גם היא לגולה הלכה ושבי, גם עולליה ירוטשו בראש כל חוצות, ועל נכבדיה ידו גורל, וכל גדוליה רותקו וזיקים. גם את תשקרי, תהי נעלמה, גם את תבקשי מעוז מאויב. כל מבצרייך תאנים עם ביכורים, אם ינועו ונפלו על פי אוכל. הנה עמך נשים בקרבך, לאויבייך פתוח נפתחו שערי ארצך, אכלה אש בריחייך. מי מצור שאבי לך, חזקי מבצרייך, בואי בתית ורמסי וחומר, החזיקי מלבן. שם תאכלך אש, תכריתך חרב, תאכלך כילק, התכבד כילק, התכבדי כארבה. הרבית רוכלייך מכוכבי השמיים, ילק פשט ויעוף. מנזרייך כארבה, ותפסרייך גובי החונים בגדרות ביום קרה. שמש זרחה ונודד, ולא נודע מקומו הים. נמו רועיך מלך אשור, ישכנו אדיריך, נפושו עמך על ההרים ואין מקבץ, אין קהה לשבריך. נחלה מכתך, כל שומעי שמעך תקעו כף עליך, כי על מי לא עבירה רעתך תמיד.